Dan sekarang di poin yang ke-10 Kata Imam Al-Barbahari Rahimahullah Ta'ala Wa'alam Rahimah Allah Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu Annahu La yakimu Islamu Abdin Sebenarnya tidaklah sempurna keislaman seorang hamba Hatta yakuna mustabian Tadjiqan Salimah فانتهي هذا نصارا متبع اتباع مصدقا بنركب مسلما بإقراره فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام yang bahwa sungguhnya tersisa sesuatu dari perkara Islam lam yakmunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut kita dengan Maka mereka tidak tahu. Maka sungguh mereka telah menciptakannya. Menciptakan para sahabat. Wakafadihi murqatan wa ta'amnan alaihi. Dan cukup lagi dianggap sebagai murqah. فكان وطعنا عليه من الكمل كان أساس مريع وهو مبتدئ ضال من كل الوقت هذا المبتدئ أساس مريع من يسكن وحجز في الإسلام ما ليس فيه ولا لك دلال الإسلام أبا ينبقى دريا وين يقول ini kembali beliau mentafsir menetapkan kaidah yang berkaitan dengan apa yang telah berlalu. Seorang hamba tidaklah dikatakan tidaklah sempurna keislamannya sampai dia itu muktadir. Dia adalah seorang muktadir yang mengikuti. Tiba dan memastikan benarkan dan berserah diri ini semua terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fi sulmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan harus istimewa dia dalam beragama hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Abu Sabiqah juga membenarkan segala sesuatu segala kabar berperbanyak hati cara yang berbeda dengan semua sifat dan lain-lainnya yang datangnya dari Allah dan Rasulnya dia harus membenarkannya dan tunduk terhadap dalam ketentuan di dalam syariah. Dengan ini, Islam dan seorang hamba menjadi sempurna. ويتقى به قد زعم يقينا أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام فهو من تركت إطلاق ذلك فكر الإسلام لم يكوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم yang kita tidak dicukupi yang menyangka ada sesuatu dari perkara Islam yang para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mencukupi kita dengannya. kepada saya tidak tahu. Maksud mereka telah menciptakan para sahabat. Telah menciptakan para sahabat. Wakabari furqatan. Dan cukuplah hal ini dianggap sebagai furqat, perpecahan. Sebab al-jamaah itu siapa? Para sahabat. Dan kalau mereka menciptakan para sahabat, berarti pecah jamaah. Baik itu dinamakan oleh dia di sini furqat. Wapaknan alaih. Baik itu adalah pinjaman. Kerjaan atas para sahabat. Sebab agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang merupakan agama pada hari itu, maka itu pula yang menjadi agama. Apa yang bukan agama pada hari itu, maka tidaklah dianggap sebagai agama. Oleh itu kata Imam Malik rahimahullah Taala, siapa yang menyangka ada perkara lain, ada perkara lain dalam agama tidak dijelaskan hal tersebut di dalam sunnah Rasulullah SAW sehingga Rasulullah maka dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan risalah. Rabbi Rabbul Quran dikatakan Al-Yawma Asman Tila Kundina Pada hari ini Dalam kesempurnaan dari kalian agama kalian Ini keadaan sebagai orang Jika ditanya Dia melakukan suatu kebiasaan Ibadah Tanya apa dalilnya? Saya tanya apa yang dalil? Pun ini baik insyaAllah. Maka yang seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, siapa yang menjalankan sesuatu yang baik, dia ada dalam agama dalam Tuhan maupun sunnah, artinya dia telah menyangka, tapi Muhammad tersialah dalam menyampaikan agama. Sebab segala sesuatu dan perkara agama telah disampaikan oleh Rasulullah. بالنص القرآن ما كتب اليوم أكملت لكم دينكم هذه اللي كتبت ما كان كتب كليل أجر كليل تذكرنا تبي هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن عاص يروي عن الإمام مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد ما من نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم كله انذره على شر ما يعلم كله إذا نسأل ما يقول واجب أتسمى فيه untuk berikutnya segala kebaikan yang dia sambil berikan. Dan memperingatkan kepadanya jauh di segala kebaikan yang dia ketahui di sambil. Maka segala sesuatu telah diterangkan. Anda kata itu baik apa telah diterangkan oleh Rasulullah. Kita ada sekilas hal tersebut ada penjelasannya dalam syariah. Nah, kerana itulah wajiban seorang muslim adalah Ibtibar صدق لم يسلم بل ارجي يمين اتجاه المستوى ثلاث مرنا لبعض الصحابه السلام يوم القيامه ففي هذا ان ينكر طرف الحدث اذا ما يجيبوا في مريكا دلم فكر اجابه فكيف هذا لا فرقه وارتكاه لرجال الصحابه وارتكاه للجمع بل في كمل في حدث كانت مرحلة فرقية للحياة كانت مرحلة فرقية للحياة على الله من ماني برر ماني برر لكم يتبعون وهو مبتدئ ضال من مضل لن يأي أنا لمبتدئ لا تبيع ضال من تتبع ومن من لجل نسبة وحدث الإسلام ما ليس شيء لا علاقة أن الإسلام حقيقي مكان هنا كتب له واعلم رحمك الله واعلم رحمك الله قبيله لو كانت تقام رحمته أنه ليس في السنة الثياب سمي ذلك لو سنة الثياب ولا يؤمر لها الأمثال التي لم يكن السلام بالسلام ولا تتبع فيها الأهواء التي تؤتي بدلمها هوى نفسه وإنما هو التصديق آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر ولا يقال منا وكيف yang ada رسول الله membenarkan الله hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa ada kain, tanpa membagaimanakan. wala syarh dan tanpa menjelaskan wala yuqalu lima wa kaifa dan tidak dikatakan eh, kenapa dan bagaimana lima kenapa wa kaifa dan bagaimana baik ini Imam Al-Marbahari Rahimahullah mulai merinci ya Kaidah-kaidah pokok yang seorang itu masuk di dalam berbicara tentang masalah etika, masalah keimanan. Maka dia katakan, ketahuilah, kemudian Allah merahmati. Tunggunya tidak ada di dalam sunnah itu kia. Tidak ada dalam sunnah kia. Yang diinginkan yang penafian kia di sini adalah kia empat. Tidak ada di dalam sunnah kia empat. Nah, Kias. Kias itu terbagi tiga. Menurut keterangan Syekh Ibn Utaim. Ada kias syumuli. Ada kias tamtiri. Dan ada kias ulawi. Kias syumuli. Menggiaskan sesuatu dari seluruh sisi. Menggiaskan sama dari seluruh sisi dia seperti diserupakan kemana diserupakan kalau penyerupaan itu belum tentu dari seluruh hari kemudian kias yang ketiga namanya kias bulan kias uh, eh, apa namanya Ibu, apa dah? Terjemah. Ya. Paling ingat, nanti diberi contoh ya. Saya beri contoh. Syuhud dan tinggi. Ini yang dinantikan dari Allah Subhanahu SWT. Tidak ada kias. Tidak ada kias dalam masalah asma sifat. Ada uh, hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi syuhud dan tinggi. Ada kias pula ni. Itu ada. Nah. Bagaimana itu? Contohnya seperti disebutkan oleh para ulama ketika membahas ayat laisa kami syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia adalah ya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini disebutkan di akhir ayat, dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dua sifat maha mendengar lagi Tuhanah terkandung dalamnya dua sifat Allah maha mendengar lagi maha melihat Yang berarti Allah mempunyai sifat mendengar dan sifat melihat Muncul pertanyaan Kenapa dipilih dua nama ini? Jumlah khidmat oleh sebagian para ulama. Kenapa dipilih dua nama ini? Kenapa bukan misalnya Al-Alimul Hakim Wahu Al-Alimul Hakim Misalnya Ya kan? Atau dipilih nama-nama yang lain. Tapi kenapa yang dipilih as-salik ul-basir? Kata para ulama, as-samu ul-basir. Pendengaran dan perlihatan, ini rata-rata dipilih oleh makhluk. Manusia memiliki mata, memiliki telinga. Ya, mendengar? Ya. Dan dia punya mata, punya telinga. Maka semua punya mazhab yang beliau. Nah, demikian pula hampir setiap makhluk mempunyai dua mata dan telinga. Kalau kita tanya apakah matanya gajah sama dengan matanya manusia? Jawabannya apa? Sama atau tidak? Tidak sama. Ya kan? Matanya, eh, telinganya gajah sama tidak dengan telinganya manusia? Jawabannya tidak sama. Demikian pula yang lain. Sekarang, di sini manusia punya mata punya telinga. Gajah punya mata punya telinga. Sama-sama disifatkan punya mata punya telinga tetapi tidak sama mata dan telinga. Makhluk saya seperti sama-sama disifatkan punya mata punya telinga tetapi tidak sama mata dan telinganya apalagi antara Allah dan Allah. Jadi ini tidak sama. Tapi ya? ini namanya kias kilau. Hal ya? Contoh kias kilau itu. Baik. Jadi yang diingatkan di sini dengan Allah boleh tapi sunnah kias Ya kias yang pasti yang sebarnya di dalam Pembicaraan paling ini berbicara tentang sunnah Kalau berbicara tentang semua sifat itu tadi yang kita sebutkan Tapi kalau berbicara dalam konteks umum dalam syariah Maka kias yang pasti, kias yang besar Itu yang tidak diterima Bahwa kias yang besar ini adalah kias yang bertentangan dengan maaf itu latihan yang iblis. Sehingga dikatakan awal al-fas iblis. Orang yang paling pertama berkias itu adalah iblis. Itu dengan kias pasti. Bagaimana kias yang iblis? Iblis berkata, ketika turun sujud, dia berkata, Anak saya dan itu. Pada pasal ini yana, wa pada pasal ini yana. Di surah sujud dia berkias. Kiasnya akan saya lebih baik dari itu. Jadi kias dari api, Dan saya eh, saya dikit dari api dan dia dikit dari tanah. Ada nas perintah sebagai zil, tapi dia berkias. Ini namanya kias fasih. Wabih, jelas ini? Baik. Jadi kata beliau wa'lam rahimahullah annahu laysa fi sunnati qiyas. Sungguhnya tidak ada yang sunnah qiyas. Wala tudradu laha al-amsal. Nah, Demikian pula di antara kias sahib, seperti kiasnya orang-orang musyrik ini. Jika mereka menghalalkan riba. Apa kiasnya? Apa dalilnya? Oh, riba itu sama yang dia beli. Kerana itu, Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa halallahu al-bayt wa haramal riba." Allah menghalalkan riba dan mengharamkan riba. Nah, yang hanya tidak aman dekat tempat, wajar untuk bagi yang tidak kita. Ya orang yang beriman tetap kepada Allah. Ketikalkan apa yang tidak kita. Kain hanya tidak aman dekat, tak suruh riba, Allah akan faham. Ya orang yang beriman, jangan saya makan riba. Sebab yang berlibat gaji. Nah, jadi kata beliau, tidak ada bias di dalam sunnah. Walau itu Rasulullah SAW wala yukra lahal amsa dan secara khusus tentang pembahasan siat tadi dan juga di sini putaran pengarang tidak dibuat khususnya permisalan-permisalan ini berkaitan khusus dengan masalah asma wa sifat maka tidak ada siat dan tidak diperpisahkan Allah dengan makhluk Apakah itu pada dasarnya, pada nama-namanya, atau pada sifat-sifatnya, atau pada akhari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dilihat dengan Allah ya, makhluk. Ya. Wala yudhrabu lahal amsal. Tidak dibuat untuknya permisalan-permisalan. Nah, ini kata Syekh Farid Ar-Razali diambil uh, eh, ada asar dari Abu Hurairah وقرينا بكافة ثلاث سنوات يا ابن أخي ولأنا استدارته إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال فعشان menceritakan kepada kamu satu hadis dari Nabi, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kamu buat yang berbeda. Nah, ولا تتبع فيها الأهواء dan juga yang boleh mengikuti jalannya hawa nafsu. Lain nama suatu tafsir yang ada bagi orang yang berislam, bagi orang yang ingin komitmen di atas sunnah yang ada hanya tafsir saja. Membenarkan. Di asal Rasulullah SAW membenarkan asal dari Rasulullah SAW. Asal dalam penggunaan para ulama terdahulu di abad pertama, abad-abad generasi salah identik dengan ahadis. Kalau mereka pakai atas, mereka inginkan hadis-hadis. Ini saya yang diinginkan alamah yang bertahap itu. Jadi membenarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bila keisi, tanpa ada takdir. Takdir itu membagaimanakan. Jadi dia sudah membagaimanakan. Begini dia sudah punya gambaran tersentuh bagaimanakan. Dan juga tidak boleh disyarah. Maksudnya di sini, syarah yang berkaitan, yaitu masuk ke dalam masalah takwil. Syarah bermakna takwil. Kalau syarah bermakna takwil, menjelaskan makna yang akan dengannya, itu adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, lalu kalau lima wakil, tidak bisa dikatakan bagaimana dan kenapa. Maka yang ada cuma topik saja. Terima tanpa ada bagaimana dia berada tersebut, tanpa ada bicara ketahui dan tanpa dikatakan kenapa dan bagaimana. Yang ada pada seorang mukmin hanya sekadar apa sih membenarkan? Ini cukup. Baik, ini kaidah pokok termasuk قواعد yang disebut oleh Imam al Bahari di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wal wal ويقول لك والكلام والخصومة والجدال والقراء وحدا يقدح الشك في القلب وإن صار صاحبه wa sunnah. kata beliau wal kalam dan al kalam perbicaraan berkutuma perseteruan perdebatan berjidat dan berkata kira kira juga bermana perdebatan muhsan adalah perkara yang baru nah maksudnya jidat berkutuma al-mira al-kalam muhsan perkara baru itu di dalam masalah-masalah agama dalam masalah ikhtifah. Itu adalah masyarakat bila. Nah, dan tidak pernah para ulama salah, rahimahumullah ta'ala berbicara tentang hal tersebut. Kenapa? Sebab asalnya dibangun di atas kaya tadi yang disebut oleh beliau, asalnya tafliq. Tapi nanti setelah ini tidak berbicara, mereka memalingkan makna dari ayat-ayat dan hadis yang mengandung nama-nama dan sifat Allah baru para ulama berbicara membantah kebatilan mereka nah tapi asalnya tidak berbicara taklis mengenai Berikut para ulama salaf rahimahumullah taala sedikit bicara dari ayat-ayat perkaya ayat, -ayat. Dan orang-orang belakangan, kadang mereka berbicara, kadang menulis sesuatu buku dan dibangun di atas was-was sehingga muncullah keraguan-keraguan dan tidak dan ini semua adalah perkara yang menyebabkan kerusakan. Oleh itu ini saya dapat. Dalam untuk kejidal dan mirah adalah muhsin. Yabdahu syekh memberikan keraguan yang jelas di hati di dalam hati. Wain antara sahibul al-haqq wa sunnah. Walaupun orang yang terdebat ini kebetulan mencocoki al-haqq dan sunnah. Dan tetap ada syak dalam diri. Ya, pengaruh-pengaruh dari dia masuk ke dalam perkara baru ini, berdebat dengan perkara iktifat yang para ulama salaf tidak berbicara tentangnya itu memberikan benar pada ini. Ridho, hendaknya seorang itu berhati-hati dan taklim dan taklim. Nah, أن الكلام في الرب تعالى محدث نقول يا الكلام الكلام في الرب tentang الرب تعالى لما هذه محدث محدث لا perkara yang baru وهو بدعة وضلالة jadi itu adalah bid'ah لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لقينا بالكتاب تستنقض بسور أطعت يوم يسير من صفات كبيرين عز وجل بيده لا من وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعطي جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق صحابته وهو جل ثناؤه واحد Dan dialah Allah yang maha tinggi pujiannya adalah satu. Laisa kami syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha. Ini penetapan kaidah berikutnya. Bahawa pembicaraan tentang Allah, tentang Allah adalah musyrik. Maka di dalamnya pembicaraan tentang zat Allah أسمائه وصفاته ومناماته وصفاته وأفعاله وقوته Allah Subhanahu wa Taala. Bicara dalam hal ini adalah perkara baik. Muhsan. Wa huwa bid'ah, dan itu adalah bid'ah. Wa dalal dan sesat. ولا يتكلم في الرب إذا ولد البشارة من الرب إلا بسوره. Ini ada kecualian. kecuali lima wakaf bihi nafsu azza wa jalla kecuali dengan apa yang dia Allah azza wa jalla mensifatkan dirinya dengan fil Quran dalam Al Quran atau فما بين رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وسلم لأصحابه هذا الإقرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال jadi tidak boleh ada pembicaraan tentang Allah tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an atau apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu saja. Kata beliau, "Wahyu yang datang adalah wahyu dan dia Allah yang maha tinggi. Pujian untuknya. Dia ma'adun pujian untuknya. Wahid adalah satu. Wahid. Jadi nama dari nama-nama. Wa subhanahu wa ta'ala. Wa subhanahu wa ta'ala. Adalah satu. Dinamakan al-wahid. Juga al-ahad. Kul huwallahu ahad. Baik. Kemudian itu تلك الآيات ليس تميل به شيء وهو السميع البصير. Tidak serupa dengan satu apapun dan dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Ini ayat ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ayat ini kata para ulama bantahan terhadap dua kelompok ahli bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Yaitu bantahan terhadap المشبهة والمعطلة أنتهى تحدث المشبهة لنقع يمن يفتح الله سبحانه وتعالى من المخلوق لذلك هذا يتبث نما نما يتبث الله Allah maha mendengar misalnya, maha melihat, mereka jatuhkan melihat dan mendengarnya, sama dengan pendengaran makhluk. Allah mempunyai mata, sama dengan كلياتين مخلوق تشبيه الى المشكله فتشبيه في بنت لما ليس كمثله شيء هي الشروط لما سواه اباطل لان الفضل بركتها اذا لقد فهم تحرق المعطله طلب المعطله يعني مريكا من التعطيل لما نرى الله Yang terbagi lagi al-mu'tilah di dalamnya menjadi ahli filsafat dan ahli kalam. Ahli kalam ada di dalamnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Salafiyah. Asy'ariyah itu terbagi dua al-Qudamah wal Khilafah. Semuanya bantahan untuk mereka Sebab di dalam ayat ditetapkan, wa huwa wa basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mereka Iya. Maka berbicara tentang Rabb tidak boleh kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan. Dengan itu. Apa yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya? Allah menamakan dirinya dengan itu. Dan Rasulnya menamakan Allah dengan dia. Allah mensifatkan dirinya dengan itu tersebut. Dan Rasulnya mensifatkan Allah dengan dia. Maka itu yang kita tetapkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya Allah kami mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya dan apa yang Rasulnya sifatkan untuknya la natajawaz al-Qur'an wa sunnah kita tidak melampaui, tidak melewati Al-Quran dan Sunnah. Katakan, هذا القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jadi saya tidak ada pokok. Tidak boleh. Buat permisalan-permisalan Allah. ربما ربما يتفقه تبقى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فالله سبحانه وتعالى والكلمة فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا الكلام هو الله ربما ربما قل الله ما سميع الكلام tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman hal ta'lamu lahu samia apakah kalian tahu ada tandingan untuk Allah jadi dengan Allah tidak bisa ditandingkan dan disamakan Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada satu yang banding dengan dia. Karena itu dari prinsip ahli sunnah mereka di dalam masalah menetapkan sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbatas pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan hal tersebut sesuai dengan kewujudan dengan meyakini kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh kita ini, tidak boleh kita ini, dan tidak dibagaimanakan. Tapi ditetapkan seluruhnya dengan mengagungkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dalam terus seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. saya bersifat Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan mempunyai dua tangan.